I početka smo govorili o šehadetu, šartujemo šehadete i tako dalje. Prošli put smo prvi put, znači, direktno govorili nešto što je uže vezano za tektir odnosno šta je obaveza, obaveza svakom muslimanu da, da tekfiri i uštu kufru da čini. 5 govorili smo o kufru taguta. Pa smo rekli da je kufru taguta jedan od ruknova šehada. Jedan od ruknova šehada. Pa i neće čovjeku biti prijed, ispravan njegov islam i iman dok ne učini kufr u taguta. I onda smo objasnili šta je tagut. Šta je tagut. Danas uz Allahovu pomoć, znači, to je prva tema, znači, koja se direktno tiče E, na neki način obaveza obaveza i tekfira i šta je muslimano obaveza da tekfi. A danas je isto tako tema vezana, nastavlja se znači, vezana za jednu vrstu taguta, to jest onaj dokazivanje prvo da sud pripada samo Allah subhanahu wa i kakav je propis onih koji promijene period, promijene zakon, promijene Allahov zakon i kakav je propis oni koji nakon što se promijeni Allahov zakon i na njegovo mjesto stavi neki drugi zakon, dođu neki drugi pa ponovo sude po tom zakonu. Kakav je propis takvi? Nakon ovog fasla, koji je malo duži, slijedi a, isto tako vrlo važan fasl koji govori o el-vala'u val-vara'u, ljubavi i mržni. To je opet usko vezano za, za tekvir. Tako da ćemo imati, znači ovdje tako došlo sad po poglavljima, nekoliko onaj e, poglavlja koja su usko vezano uvijek za znači kofru tekvir u taguta, e, kakav je propis onoga prvo e, znači da je obaveza suditi po Allahovom zakonu, a onda kakav je propis onoga promijeni taj zakon i kakav je propis onoga ko sudi po tom promijenjenom zakon, zatim kako je obaveza prema el vera val vera, prema onima koji izađu iz okvira islama ili nikad u njega nisu ni ušli i tako dalje kako je obaveza muslimana prema tome. I kad izađemo iz toga, znači to će biti završetak e, ovog dijela govora o znači vjerovanje u, u Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga što podrazumijeva šehadet. Ešhedu an la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah završili smo znači govor o vjerovanju u poslanike, dolazi još govor o Esma u Sifat, mi smo ovdje, hvala Allahu, znači pročitali na prvi tom iz Narodu Kabul koji govori o vjerovanju u Esma u Sifat. Kratko ćemo ponoviti. Poslije toga dolazi poglavlje o imanu u kader i sad tim ćemo zaokružiti govor o imanu i o šehadetu. A onda ćemo nastaviti govor o širku mušlicima i tako ne. I tako idu poglavlja u ovoj knjizku. Danas su za malo pomoć večeras El hukmu lillahi vahir. Sud pripada samo Allah. Ili vlast i suđenj pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala. To je To je poglavlja. Propis onoga ko promijeni Allahov šarijet i propis onoga ko sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio. Ovo je glavni naslov. To drugo. Ovo je sve glavni naslov. Sve? Jest. Ovo je sve glavni naslov. A onda ćemo spominjati pod naslove da vam ne brajam. Sad sve onaj pod naslove koji će doći. Jest. Nego ćemo jedno po jedno. Ko promijeni Allah zakon i ko sudi mimo onoga što je Allah s.a. objavio. Tako. Kodo je nasnovno znači ćemo pomenuti pet pitanja. Prvo pitanje, odnosno prva, prvo pravilo je da je pokornost u ohalaljivanju i oharamljivanju od naj znači e, kako ćemo reći u ohalaljivanju i oharamljivanju učite riječ, recite pokornost u tahlilu i tahrimu. Je tako? Pokornost u tahlilu i tahrimu. Je tako? Je od najspecifičnijih svojstava i vladata. To je i vladat. Samo po sebi. I naj, karak, najveći karakteristika i vladat. Tahlilu i tahrimu. Tahlilu i tahrimu. Halal i haram. Tahlil i tahrim. Tahlil o halaljivanju tahrim o haramljivom. Gdje je najspecifičnija osobina ibadeta. Najspecifičnije svojstvo ibadeta. Je tako? Šta je ibadet? Pokornost. Robova. Na suština, srž robovanja je da se nekome pokoriš u tahlilu i tahrimu. Kad ti zabrani tebe haram. Ohalaliti tebe haram. To je najspecifičnija karakteristika ibadeta, suština ibadeta, jel tako? Zbog toga je svako onaj ko se u tome nekome pokori u čemu tome? Spahavanjivanju. Pa zbog toga je svako onaj ko se u tome nekome pokori toga uzeo za svoga gospodara. Uzeo ga za svog gospodara. Tako? makar mu se ne klanjao i ne približavao nekim drugim ibadetima. Makar mu se ne klanjao, misli se da ne klanja njemu. Ili da mu nekolje kurbane. Ili da, makar mu ne činio seždu, ili mu ne činio neki drugi ibadet, ne približavao se nekim drugim ibadetom, mimo ovoga što ga sluša u hala, u tahliru i ha, e, tahrimu. E zato ovo je hađija je opasno kao ovo što kažu. Nama šta hođe kaže. Ne može, mora se sve u knjigu, na knjigu vrati. Jel da jezi? Nema što hođe kaže. Šta Allah sanav tajala kaže, poslani, mora se to slušati. A, prenosi. Otkud prenosi? Pa A, pa ima neki hođa, ima neki hođa. Ima, ima. <laughs> <laughs> kaže šeh Suleiman ibn Abdullah ovo ne morate znači pokušajte da uhvatite sad ulazimo u, u dokazivanje ovo je sad postavka tako. i ovo je glavno da ti naučiš e sad ulazimo u komentarisanje od strane nekih učenjaka znači kaže šeh Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitab Tevhid kaže poglavlje ko se pokori učenjacima i E, i, i, i učenjacima i vladarima ko se pokori učenjacima i vladarima u, u tahrimu onoga što je Allah ohalalio je tako ili u tahlilu onoga što je Allah oharamio uzeo ih je za svoje gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala to je poglavlja u kitabu Kitabu Tevhid. Kitabu Tevhid napisao šeh Manu Dinu Abdullah Rahim, je li tako? I ovo je poglavlje u Kitabu Tevhid. E sad ovo poglavlje on objašnjava šta znači. Ovdje se misli na posebnu pokornost u, ne u svemu, nego samo u tahrimul halal. U oharamljivanju onoga što je Allah ohalalio. Ili tahrimul O Oharamlji, odnosno o ohalaljivanju onoga što je Allah zabranio. Samo se na to odozio. Pa ako se pokori nekom od stvorenja u tome mimo Resula sallallahu alaihi sallam. Zašto mimo Resula sallallahu Zato što je njega Allah učinio šta? Mušerrio. Njega je Allah učinio da on uspostavlja za zakon i šerijet. Jeste razumeli? Znači, pa ko se pokori nekome drugom od stvorenja mimo Resula sallallahu alaihi sallam, zato što on fejna vla enti ko anil heva, zato što Resul sallaha alaihi sallam ne govori iz iz hare, iz strasti svoje, nego povije, ako tako. In huva illa vahiju juha. To je samo objava koja mu se objavlja, što god on govori. Fe huva bošriku. Ko je bošrik? Ko se ovako pokori? Nekome mimo Rasula sallallahu alaihi sallam od stvorenja. Je tako? Kao što je Allah subhanahu wa objavio, objasnio u ajetu kojem اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وآية سورة توبة где Allah subhanahu wa ta'ala kaže uzeli su svoje ahbar učenjake va ruhban i pobožnjake za gospodara mimo Allah subhanahu wa ta'ala i Mesiha sina Merim njih su uzeli za gospodara što? kaže znači onaj uh, Adi ibn Hatim kad je čuo ovaj ajed kaže poslaniku sallahu alaihi sallam a bio kršćani bio prihvatio kršćan kaže mi smo je uzeli za gospodara pa kaže Rasul sallahu alaihi sallam zar nije kad vam nešto o halale vi to poslušate kad vam nešto o harame vi to slušate jest kaže e to je vaš ibadet s njim ako ste je uzeli za gospodara znači tu je to Erbebe min dunillahi wal Mesih ibn Marijame wa ma umiru illa li ja'budu. E ovo je dokaz. A nije im naređeno osim da ibadet čine pa šta znači ovo sad? A naređeno im je da ibadet čine samo. Šta znači? To znači da je ovo prije što su ih uzeli za svoje gospodare i slušali u halalu i haramu bio iba? Bare, Jer slušaj kako ajte ide. Uzeli su svoje učenjake i, i pobožnjake za gospodara mimo Allaha i sina Merjemina, a naređeno im da ibadet čini samo Allah. Što je došlo ovdje, a naređeno da samo Allah ibadet čini? Zato što je ovo prije bio ibadet. Kaže, uzeli su svoje učenjake i isposnike za gospodara mimo Allaha, a naređeno im da samo Allah, da se samo jednom Bogu ibadet čini. Pa šta znači ovo prije? Da je bio ibadet jer ovaj, ovaj dio وَمَا illa إِلَّا لِيَعْبُدُوا e, ovo لِيَعْبُدُوا dokazuje da ovo prije bio ibadet tako? da koga obožavaju ilahan wahida samo jednog Boga la ilaha illa hu nema nikog osim njega subhanahu amma yushrikun uzvišeno on iznad onoga što mu u čemu mu širk čini pa je ovdje amma yushrikun dokaz da je ovo prije bio širk, kad tako uzmu svoje ulemu i svoje pobožnjake, kad tako budu slušali, znači da su učinili širk. Pa kaže, poslanik sallaha nije selem je objasnio ovaj ajet šta? Da je to njihova pokornost u ohalaljivanju i oharamljivanju. Kao što je došlo u hadithu od Abi radijallahu anhu. Ovaj Abi علي بن حاتم رضي الله عنه كان الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غليان عبد الله بن كعود رحمهم الله جميعا الله لا يمسسين واسميري اوني كارو ومن انواع الشرك الاكبر اوذ برستا بالكوك شركه من يجعل لله نيدا في التشريع كأوتني الله sudruga ili suparnika u propisivanju. I tešli propisivanju čega propisa zakon. Je li tako? Bi en jettehide mu šarbi'an lehu siva Allah. Da uzme nekoga da mu zakone propisuje mimo Allah. Evo šeriken bi lehi fit tešli. Ili da nekoga još uz Allaha učini da može da propisuje za zakone. Jer tedi hukmahu zadovoljene sa njegovim propisima, sa njegovim sudom. وَيَدِينُ بِهِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ I vjeruje prema tome u halal i haram, kako on odredi. Ibadatan wa takarruban wa qada'an wa faslan fil husuma. Znači, ovo je jako važno. Znači, ibadatan, opožavajući ga tako, pokoravajući mu se, takarruban, približavajući se, qada'an, suđenjem, wa faslan fil husuma. I pridržavajući tog njegovog zakona u rješavanju međusobnih sporova. Sve to isto. Evo je stahillahu ilan jalahu dijen. Ili misli da je ovo dozvoljeno, makar to ne smatrao vje, vjerom.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 I وأمثال هذه آه هذا من الآيات والأحاديث التي جاء في الرضا بحكم سوى الله سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدو i znači svi ajeti i hadisi koji su slični ovome koji su došli govore o tome o zadovoljstvu čega sa sudom ima Allahovog suda i okretanju od suđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio وهذا النوع من الشرك a ovo je vrsta širka koji je velikog širka jer teddu bihi fa'iluhu jer teddu morted postaje morted onaj ko to uči učinje ovu vrstu znači da uzme da se sudi mimo Allahu evo mu taqiduhu ne mora ni učiniti nego vjeruje da je to ispravno an miletil islam jer teddu an miletil islam od, otpadnike od islamskog milleta. Fela yusalli yusalla alayhi idha mat. Neklanja mu se kad umre. Wala yudfanu fi maqabir al-muslimin. Ina ukopava se u, u mezarja muslimana. Wala yurathu anhu malu. Ne nasljeđuje se njegov imetak. Bel je kunu li bejti muslimin. Nego bude za muslimansku, znači, blagaj državnu kasu. ولا تؤكل ذبيحته i ne ide se ono što on zakolje ويحكم بوجوب قتله i kad bi mu se presudilo znači presudilo bi mu se da, da je obaveza da se ubi ubi ويتولى ذلك ولي امر المسلم a to preuzima znači to suđenje i ubijstvo ona je vladar muslimana illa annahu yustatabu qabla qatlihi osim što se mora tražiti od njega pokajanje prije nego što se ubije fe in taba kubidat te ubetu, ako se pokaje prihvata se njegova teuba, volam juktar i ne ubija se. Wa umida mu'amalat al muslimin, znači nakon te tu pokajanje ponaša se prema njemu kao prema muslima. Kaže wa arada ala haulai šujuha kiram su'alu tabi. Ili urira. Znači postavljeno je sljedeće pitanje ovim šeibojima. Pitanje. Vi vjerovatno znate da je naša vlast uh, sekularistička ne daje nikakvu važnost vjeri. I ona sudi u našoj zemlji e, po, po ustavu u kojem su znači, učestvovali u izgradnju formiranjem tog učestu, e, ustava učestvovali se zajedno muslimani i kršćani. Ovdje se postavlja pitanje da li nam je duž, da li smijemo da zovemo tu našu vlast islamskom? ili ćemo reći da je to kafirska vlast? To je pitan. Kaže, odgovor, alhamdulillahi vahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Odgovor, kanat tahkumu bi gajri ma anzal Allah, fel hukumetu gajru islami. Ako ne sudi po onome što je Allah stano tada objavio, ta vlast je neislamska. U obillahi to ufiku. Ne još. Jedna rečenica. To je fetva stavne komisije za fetva. Jedna rečenica. Ako ne sudi po ono što Allah smanav tjara objavio, to nije islamska vlada. I tako. Dobro. Znači... A nije sve... Ali da to je pitanje što je samo znao? To nima nigdje... Ima je nigdje. Kako je naš? Pa ne, pa znači, ja nigdje njena vlada nije ta. Ajde, daj, kupite to. Dobro. da je pitanje vlada, vlada, vlada. Nema vlade i nijedne da je ta. Dakle, drugo, drugo, drugo onaj e, potpitan. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio mu'minima da sve oko čega se raziđu u vjeru. Bilo od osnove, osnove vjere ili od, bilo koje drugo pitanje od ograna kad je Od osnova vjere misli se temelja, akide, imana, tako, ruknova imana tako dalje teohide, svata, znači od osnova vjerni. Ili od ogranaka misli se pitanje oko abdesta, namaza, bilo koje pitanje znači. Allah subhanahu wa ta'ala naredio ovo pište, znači vjernica, da, ali sam, da sve ono oko čega se raziđu, bilo u osnovama vjeri ili u ograncima, vrate Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve oko čega se raziđu bilo u osnovama vjere ili njenim ograncima. Da sve to vrate šta? Allah subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallahu Vi znate sve što znači da vrati Allahu. Kako da vrati Allahu? Allahu u knjizi. Na Kur'an da se vrati, ali tako? I poslanik sallahu alaihi Kako da vrati poslaniku? Kad je bio živ da odu kod njega, da ga pitaju. Tako? Kad je preselio Allah Ali sallam šta da uradi? Šahate na njegov sunnet. Je tako? Da se vrati Allah i poslanik. I poslanik sallam. Dalje, pravilo znači. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ Ako to ne uradi, دل ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المرسل ko to ne uradi znači to upućuje na njegov kufr u gospodara svih svjetova i izlazak iz vjere iz vjere svih vjerovjesnika a njegov kufr u gospodara svih svjetova i izlazak iz dina svih poslanika pa je suđenje znači pa sud kako sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno činjenica da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala je ista kao i činjenica da, da ibadet pripada samo Allah odnosno sud pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala kao što i ibadet pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala Aleikum salam Ehlan salam kako je ovo nemoguće razvojiti jer kako se pokoravamo samo Allah subhanahu wa ta'ala u namazu, u seždi u hađu, u postu Samo to radimo Allahu, tako nikome više ne smije to raditi. Ne smije se nikome više pat kurban, tako. Nikome se više ne smije to. tako? Bilo kakav, znači, nije dozvoljeno. Kako nije dozvoljeno u tim ibadatima, tako nije dozvoljeno ni u sudstvu, ni u zakonu. Jer je poštovanje tog zakona očiti ibadat onome koje je zakonodavno zakonodavac. Očita pokornost onome koje je zakonodavac. Zato kaže dalje i to je znači i to je sad e, suština šehadeta. To je suština oba dva šehadeta. Na što se misli oba dva šehadeta? La ilaha illallah i drugi Muhammadur Rasulom. I radi o uspostavljanja ovoga radi uspostavljanja ovoga, čega ovoga? Allahu zakona kao i ibadeta samo Allahu i sudstva samo Allahu radi uspostavljanja ovoga i sukane su sad moje hilja. Znači, ovoga. I ovo je cilj. Kaže sad, ovo je pravilo i to da ostane znači, ako možete još poneki dokaz uh, zabilježiti dokaz za ovo što govorimo je uh, ajet iz sure Nisa 58-59. Kaže šeha Brahman bin Nasir Sari za ovo pravilo sad smo. Ovo je drugo pravilo večeras. Znači, dokaz za to, sura Nisa 58 ajet kaže šeha Brahman bin Nasir Sari govoreći Allahovim riječima Inna Allahe ja moru komentu etul amanati ila jane.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 Kada, I kada sudite među ljudima da sudite pravedno. Zaista je divno ono što vam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i preporuči. Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i vidi. O vjernici, pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku i vođama vašim. A ako se oko nečega razinđete, vratite to Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Ovo je bolje i najbolje ovo dalike dalike hajru wa ahsanu te'vila ovo je bolje i najbolje i najbolji te'vil najbolje objašnjenje kaže govoreći ovim ajetima gdje se naređuje znači pokornost Allah i poslanika sallallahu alaihi sallam i vođama kaže ovdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se oko čega god se ljudi razjeđu u osnovnom vjeru ili ograncima vjere da se vrati Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniku. To jest Allahovi knjizi sunet poslanika sallahu alaihi wa Jer u njima je znači, presuda u svim pitanjima u koji se razilazi. Ili znači presuda otvorena presuda, jasna presuda u kuranskom ajetu, znači da je to propis tako, tako, tako, tako. Ili presuda nekim općenitim izrazom koji obuhvata i to pitanje koje se postavi ili da na neki način e, skre, skreće skretanjem pažnje ili da se može razumjeti iz konteksta ili se može razumjeti znači da e, e, suprotno znači od postavljenog. Znači ako Allah spano tada nešto e, naređuje Znači da je suprotno od toga nešto zabranjeno. Ako nešto zabranjuje da je suprotno od toga naredno ili poželjno. Svatavte, na taj način da skreće pažnju. Ili da se analogijom zaključi ili na bilo koji drugi način. Znači uvijek je rješenje u Koranu i Sunnetu. Ili direktno, ili na nekakav drugi način e, iz, izvlačenja ili donoženja do ovaj, šarijetskih propisa, što je poznato učenjacima koji se bave fikom, znači i istimbatom e, izvlačenjem šarijetskih e, zaključaka i donošenjem šarijetskih rješenja. Zato što je Allahova knjiga i sunet poslanika sallaha alihi sallam ono u našem je sagrađena vjera i neće biti postojati, znači neće biti ispravan ima osim na taj način. Pa je vraćanje na Kur'an i sunet uslov imana. Vraćanje na Kur'an i Sunnet koji od uslova imana. Zato kaže in kuntum tu'minu na billah i voli Ako vjerujete u Allaha i sudnji, da. Pa to upućuje da onaj ko ne vrati iz pitanja oko koji se sa nekim raziđe, ne vrati na koju Kur'an i Sunneta nije falese bi mu'min. Hakikata. Da nije mu'min u suštinu. Da nije mu'min u suštinu nego je mu'minu luta. Kao što se spominje u ajetima koji slijedi iza ovoga. Razumite? Allah subhanahu wa ta'ala kaže vratite to Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i sudnika. Šta znači? Da ona ko bilo koje pita bilo u osnovi vjeri ili u ogranicima vjeri ne vraća na Kur'an sam i neće da vrati na Kur'an sam da nije mu'min u osnovi u suštini. Vraćanje Allah subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku sallallahu alaihi sallam je bolje i najbolji način. Znači, zaista je Allahov sud i sud njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam najbolji sud i najpravedniji sud i najkorisniji ljudima u njihovoj vjeri i njihovom dunjalku i posljedica i po svojim posljedicama, to je najbolji sud velike hajru to je bolje, šta je bolje, taj Allahov sud presuda. Što god vi mimo toga skontate neće biti tako. Najbolje što može biti u svakoj situaciji je da dokučite Allahu sud i da po Allahu sud postupite. Najbolji, to je najbolji sud i najbolji su posljedice. Kaže še Muhammed ibn Ibrahim, rahmatullahi ja. Uzimanje u obzir znači sekulističkih zakona da bi se po njima sudi makar u najsitniju stvari Nema nikakve sumnje da je to nezadovoljstvo sa Allahovim sudom, sudom poslanika sa Allahovim. I pripisivanja znači sudu Allaha i poslanika sa Allahovim nedostatak. Je li tako? Uzimanje u obzir laicističkog ili sekularističkog zakona, ne, nekog zakona, ima Allahovog zakona. U bilo malom ili velikom je dokaz da on nije zadovoljno sa Allahovim sudom i da daje prednost ili pripisuje Allahov sud nekakav nedostatak ili da Allahov sud nije dovoljan znači da je nedostatan ili nije dovoljan da riješi probleme ljudi u onom oko čega se oni razilaze ili da vrati prava njihova kako im pripada da je Allahov sud nedostatan a da je sud znači sekularistički zakon da je on potpuniji i da je bolji za suđenje jer vraća ljudima njihova prava. Tako. I bolji za rješavanje ljudskih problem, problema. Kogod vjeruje ovako, on je kafir koji je izašao iz vjera. Znači, kafir koji je izašao iz vjera. I ovo je velika stvar i nije od stvari ičtihada ovo je otpa stvari, nije stvari ištihada. Kako nije od stvari ištihada? Znači ovdje nema nikakvog ištihada, je li sad on učinio kufr ili nije. Ko ovako vjeruje, to je završena stvar. Dobro. Suđenje po Allahom šarijatu jedino, bez ikakvog drugog, znači onaj suda, ne uzimanje u obzir, znači ne uzimajući obzir bilo kakav sud mimo Allahovog suda, To je, znači, ide zajedno i isto je kao i ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Bez ikoga drugog. Zato što to podrazumijeva je to sadrži ili je to u sebi nosi ili je suštinsko značenje šehadet. Je tako? To je šta je suštinsko značenje šehadet? Da je jedini koji se obožava Allah subhanahu wa ta'ala ja nema u tome nikakvog sudruga i da je njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta onaj koji se slijedi u zakonima sa kojima je sa kojima je došao. Ha? Babu što mu? Ne, što je što mu? Ne, samo sam vidjeti čovjek od toga, da staviš to pet. Da staviš to, znači, znači, komentar sa znači, ili magarca, onaj kako se kaže, onaj kod nas. Yes. Mula. Mula. Ali šumus, ne znam. Pus jeste množina od šemska, tako, između u arabskom jeziku posebno značenje onaj. Ne znam. Ne mogu ti ništa pomoći. Nema riječi, samo se ima. Ima. Treba veliki riječi. Kaže, znači da, da se on slijedi u sudu, ولا جرد سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع i nisu ni zbog čeg drugog isuka na sablu džihada osim rad toga da bi se to ispoštovalo znači šta i badet samo Allah subhanahu wa ta'ala i sud samo Allah subhanahu wa ta'ala praktično znači u izvršenju i ostavljanju kako u izvršenju? u izvršenju i badeta samo Allah i sud po Allahom zakonu i ostavljanju, ostavljanju i badeta bilo kome ima Allah subhanahu wa ta'ala i suda mimo kom, bilo kome ima Allah subhanahu wa ta'ala Kod, znači i suđenje kod razilaženja. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا بس Takvom tvoga gospodara neće vjerovat, neće vjerovat. Znači, la yu'minuna, neće vjerovat i ne vjeruju. jedno, znači ne vjeruju sve dok ne budu tebe za sudiju uzimali uzmano nešto u čemu se razidu, oko čega se budu sporad. Zatim ne nađu nimalo u svojim dušama tegobe zbog onoga što se presudi. Znači nije samo da, da, da se pokore sud formalno, da dođu da se sude ili prihvate sud. Nije. Nego čak ne smije nimalo tegobe biti skope zbog presudi. Vajuselimu testima i dok se do kraja ne prevedi. I to je znači ono što vidjet ćete poslije kad budemo govorili o kader. Nema ni jednog rukna imana da će tvoj iman u njega u taj rukn i da će ti se iman upotpuniti dok ne bude ovu veju srednjem u desnim, a dok se potpuno ne predaš. I šerijatu i kader i kaderu. I dok potpuno ne shvatiš da si ti rob, a da je Allah s.a. rob, gospodar Te dvije stvari, ta, ta dva stane, onaj, se moraju pomjeriti i ogleda se kroz ove ajde. Ja ih alladine amenu, a ti Allah, ovo je sura Nisa 65. ajde. A ti Allah, a ti od Rasule, u ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل هو آية مرة في كويسمه spominjali. Kaže isto tako šehi Ibrahim, šehi Mahmud Ibrahim, kaže E, zakoni, zakon misli se na e, kanuni, znači ovi sekularistički zakon, su kufr, nevjerstvo koji izvodi iz vjeru. I svako onaj ko vjeruje znači da se ona, da ona, onaj, da se po njima može suditi i da je to u redu dozvoljeno, dopušteno. Neki, znači, kofr izvodi izvjere, a samo ako vjeruje da je dopušteno suditi po nekom zakonom ima Allah sama tako. Kaže, a neki čak vire, vide da su ti zakoni bolji od Allahovog zakona, ali tako? Pa ovi su, kaže, poništili svoj šehadet do kraja, je tako? I da je Muhammed Allah poslanik sallallahu I da je Allah subhanahu wa ta'ala wa alla ilaha illallah da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, također i taj šehadet su do kraja. Znači ništa od njegovog šehadeta nije ostalo. Skroz su ga porekli, zanijekali svojim djelom. Zašto? Zato što šehadet an la ilaha illa Allah znači la muta'a Allah. Nema nikoga kome se pokora mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što su oni poništili i svoj ibadet, znači kao, kao što bi poništili taj šehadet, la ilaha Allah, ibadetom nekome drugom ima Allah s.w.t. Kad bi neko rekao la ilaha illallah, ne ima drugog Boga osim Allaha, a onda okrene se i klanja se nekom kipu. Šta bi mi rekli? Skroz je pogazio svoj šehadet. Što? Sad kaže niko, niko drugi ne zaslužuje ibadet mimo Allaha, sad čini ibadet nekome drugom mimo Allaha. Ne bi sad kršćan neki rekao, varaj ovaj nastavio postao. Nas, znači, pogazi svoj šehadet, totalno. I to mi odmah vidimo, to nam je odmah jasno. Međutim, kad neko kaže la ilaha illallah, pa opet ovdje sudi ima Allahovog zakona, to nam nekako nije jasno. A to je isto. Ibadet, pokornost. Allah subhanahu wa ta'ala. Kako se Allah pokorio kad je naredio spusti svoje lice na seždu toliko puta, tako, tako, sve se pokorio, jel tako? Kako se onda ne pokoravaš ovamo kad se A isto je to Allah na tela odredio, naredio. Tako? Sve tako? Ista stvar. E zato? Vrlo je. A što se tiče, kaže onoga, za koga se kaže kufr dune kufr. Što se tiče onoga za koga se kaže kufr dune kufr. Šta je u kufr dune kufr? Kufr ispod kufra. Stvari mali kufr. Kaže, to je ako i da hakeme ila gajri la, ako bude tražio sud mimo Allahovog suda, vjerujući da je on, znači, pogriješio, a da je Allahov sud istin. I to je ono kod kog se to desi, mi kaže, fa hada ladi jasduru minhu l-marra wa nahvara. I to je kod onoga kod kog se to desi jednom i tako nešto slično. E to je kuhrdu neko. Šta hoćete kažem? To je znači, on inače sudi i traži sud po Allahovom sudu, je tako? Sudi ili traži da se presudi po Allahovom sudu, uvijek. Je tako? Znači, suđenje je inače po šerijetu. Ali jednom ili nekad se desi pa prekorači zbog nečega, je tako? Zbog strasti ili zbog... Ali on zna da je to grije i vjeruje da je pogriješio, tako? E, to je kufr, da ona kufr. Tako ga definiše Muhammed Šehr Mohamed Ibrahim, rahmatullahi. Jeste svatili? Malo smo o tome govorili gore i na akiv. Jeste Eto. A kaže, a što se tiče onoga, koji učini za ove e, zakone, mimo Allahovog zakona, postavi ih, znači, pa ih rašlani, poreda, organizuje, je tako, pa ljude obaveže da njima budu pokorni, kaže, on je kafir, makar reku mi smo pogriješili Allahov šerijat je bolji jer to je znači čitav zakon osmišljavanje, redanje, organizovanje čitavog sudstva mi mimo Allahovog zakona to je kafe kaže makar rekli Allahov zakon je isti a mi smo pogriješili iako bi se klanio pa, kad bi obavio namaz propisani namaz koji je Allah stano kada naredio je tako, a uz tu ponekad zjavati kabr ajva zdjede, na primjer, i pokloni se njemu jednom gore. A? Ode na ajva turče. I gore. To učini ajva zdjede. A? Ili uzme kamenčice gore i kaže, ovi kamenčici, to kad se ugradi u temelj kuće, to će donosi veliki bereket i odagnavati štetu. A? Kaže, Pa je razlika između onoga koji znači potvrđuje i donosi te zakone i postavlja ih za, za, za merđe, znači da se na njih ljudi vraćaju kao osnovu i učini da je to osnova na, zakona na koji će se ljudi vraćati. To je razlika i to je kaže kufr koji izvodi izvjeri. Kaže šest alka u zanu, Allah ga sačuvao, كما كما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحليل الحرام تحريم الحلال kao što nije dozvoljeno slušati u lemu, pokoravati se u lemu u ohalaljivanju harama i ohalaljivanju halala, također nije dozvoljeno slušati ni vladare, ni presjednike u sudu između ljudi mimo šer, islamskog šarijata. Ali zato što je to, zato što je vađiv, suditi se po Allahovi knjizi sunetu Rasula sallaha risa. U svim sporovima, u svemu što je vezano za ljudski život. Zato što je to, znači, podrazumijeva obudijet Allah sallaha risa. Jer je tu, kroz to se odražava da si ti odan Allah. Tako. Mi na Dunjaluku kažemo, vidi se, kroz to se ogleda odanost. Jel tako? Hristos ugleda ovaj. Ti da, na primjer, kažeš, ja sam podan i lojalan građanik Bosne i Hercegovine. Jel tako? A onda kršiš Ustav Bosne i Hercegovine od početka do kraja i nikako ga ne uzmaš u obzir. Ko će ti vjerovati? Niko ti nije vjerovao da si ti odan. Jel tako? Jel tako? Svak vidi da ti nisi lojalan. E tako isto kažeš ti, Jarov, ja sam tebe priznao za gospodara a onda čita nego zakon odbaciš kod da ne postoji. Pa tako je. Znači, ne možeš to. Bim kakvom kontekstu, kroz to se ogleda obudije. Robovanje Allah subhanahu wa se prvenstveno ogleda kroz poštovanje njegovog zakona. Allahu pripada najuzvišeniji primjer i sad njih ništa ne poredimo, ali na dunjalu koje vidite se vidi kroz to. Ja često kažem, to je kao kad bi došao Bečkom caru i rekao ja sam tebi odan i podani, ali ja ću slušati i radit po zakonima ruskog cara. Kad bi ovaj radi, rekao on je svojim zabanijama vežite ga tamo, šta ovaj priz. Tako, ne bi niko povjerovao, ne to odani. Pa kako onda može biti robovanje i odanost Allaho bez poštovanja njegov zakon? Zato što je, kaže dalje, zato što je propisivanje Allahovo pravo. I samo Allahovo pravo. Propisivanje zakona je samo Allahovo pravo. Allah je ove ljude stvorio I samo on ima pravo da im naredi, zabrani, halali, harami, dozvoli. da im zakon propiše. On ih je stvorio. Oni su Allahovi robovi. Nis ničiji drugi robovi. I niko drugi nema to pravo. Kaže uzvišeni, وَمَحْ تَلَحْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْنِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ oko čega god se raziđete pa sud o tome pripada Allah zatim kaže pinte na asajatom fišin fa rodruje da Allah ima rasul fa in kontu tu minu nevi da oko čega god se raziđete onda to vratite Allah njegovom poslaniku ako vjerujete u Allah i sudnji da pa i suđenje po Allahov zakonu nije samo zbog toga da se straži pravda nije samo zbog traženja pravde suditi se po Allahov zakonu nije samo zbog toga što ti očiš pravo. Nije samo zato. Nego je to u prvom mjestu ta'abudun bilu. Obožavanje Allah, robovanje Allah. Na prvom mjestu. Je tako? I to je Allahu pravo, jedino pravo Allah koji, znači, i na to ima pravo samo Allah subhanahu wa I to je akide. Pa ako traži sud mimo Allahovog suda, u znači drugim sistemima i ovaj laicističkim e, sekularističkim zakonima, on je uzeo postavljače tih zakona i te zakone za sudce i postavio ih, učinio ih da sa Allahom učestvuju u njegovom specifičnom pravu propisivanja zakona. Znači, uzdigao je na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala. Učinio je da sa Allahom učestvuju šerikom. Učinio je šerikom Allahu subhanahu wa ta'ala u čemu? U pravu na propis, postavljanje propisa. Jeste svakom? Uzdigao je na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala, učinio je suparnikom Allaha subhanahu wa ta'ala u propisivanju za zakona. Šta to znači učinio je Šerik. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, an lahum šuraka šarao lahum min adini ma lam je'zem bihillah. Zar oni imaju neke šuraka koji će im propisivati u vjeri ono što Allah nije dozvo, dozvolio. Vidite da je ovo širk kaže وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ A ako im se vi budete pokorili, vi ste mušri, mošnici. E tako kaže šeru svoju fetu. ovo poglavlje koje je sljedeće, uz Allahovu pomoć njega možemo čitati. Sljedeće pravilo znači. Od najvećeg fesada na zemlji je suđenje i kaženje suda mimo Allah stano tela njegov poslanika salata. Najveći fesad fitna na dunjavu. Zato nemojte se uplašiti, kaže ovako da pravite fitnu. Od najvećeg fesada zemlje je? Kaženje suda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najveći fesad, nema većih fesada. Odatle je odbijanje znači odbijanje suđenja prema Allahove knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nepobitni dokaz kufra licemjerstva i otpadništva. Najveći fesad na zemlje suđenje mimo Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odatle je odbijanje suđenja po Kur'anu i sunnetu nepobitan dokaz. Nepobitan dokaz. Čega? Kufra, nifaka i odmetništva. E vi sad ovo, znači, prepoznajte oko nas ove stvari i zašto su se neke stvari događale. Pa to je bijanje suda po Allahove knjizi po Koranu i sunnetu nepobitan dokaz nevijestva, licemijestva i odvrništva. Dokaz za to nisa še destruja je wa ida qila lam ta'alu ila ma anza Allah wa ila rasul رأيك المنافقين يصدون عنك سؤول i kad im bude rečeno dođite onome što je Allah objavio da se drugo dođite onome što je Allah objavio i dođite poslaniku salarizu danas ne kažemo dođite poslaniku dođite sunnetu رأيك المنافقين vidit ćeš munafike يصدون عنك سؤول kako od tebe odvraća. Jesud sed, jesud znači odvraćaju, zapreke stavljaju, okotelju, gledaju, to dok. Allah subhanahu wa objašnjava da je ovo služstvo munafik. Koji? Da odvijaju sud po knjizi i sunnetu. Odvraćanje od tog suđenja. Yes. Znači, to je osobina monafika. Allah subhanahu wa objašnjava da je to osobina monafika. Kaže, Ibn Qajim Rahmatullahi Ali, ovo je dokaz da onaj ko bude pozvan da sudu Kur'ana i sunneta, pa odbije da je munafik. Onaj ko bude pozvan sudu Kur'ana i sunneta, pa odbije da je munafik. Ko bude pozvan sudu Kur'ana i sunneta, pa odbije da je munafik. Ovo ajet, znači, nije dvoj, nema nikakvog, kaže Ibn Qajim, ovaj ajet je za svakoga ko bude poznan sudu Kur'ana i sunneta, pa odbije da je monarka. Sudu Kur'ana i sunneta u čemu? I mirku. Halal, haramu, amin, nije amin, jest amin, šta je, kud, u svemu. Svete? Amin. Malom, velikom, i mirku, e, žena, djeca, sve, sve, sve obuvata akida, tekfir, nije tekfir. Islam, tata. E, to je. Zato se kaže šehoj, Mohamed Ibrahim, Abdulaziz Šetri, Abdulatif ibn Ibrahim, Umar ibn Hasan, Abdulaziz ibn Basim, Abdullah ibn Humeid, Abdullah ibn Qajr, Abdulaziz ibn Rashid, Abdulatif ibn Muhammed, Muhammed ibn Audi, Muhammed ibn uh, eh, Muhejzak. Postali su, kaže, pismo Svi koji mogu da je vide od Bogu da vide to pismo znači od e, muslimana moleće Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi znači na put ibadeta odnosno na put mu'mina i da ispasi od puta na koje se Allah subhanahu wa ta'ala razsrđuje koji su zavutali zatim kaže šalju znači muslimanima sljedeći nasihat svi ovi šehovi. Kaže, inna, inna min akbahi sejjad, wa a'zam min munkerat, at tahakum ila gajri šarijati Allahi min al-qavanin il-vod'ije. Zaista je najodvratnije zlo i najveći, znači munker, najveći grije, suđenje prema onome što nije Allahu šarijat. Od sekularističkih zakona koji su izmišljeni i postavljeni. U anodom bešari i sistema, čitavi sistema koji su izmišljeni. U adati il eslati vol ajdad i adeta i običaja koji su naslijeđeni od djedova. A u to su zapali brojni ljudi danas i zadovoljni su sa njima mimo Allahovog šarijeta sa kojim, sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sluga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Nema sumnje da je ovo najveći nifak licemirstvo. I da je ovo najveći znak kufra. Najveći obilježje kufra. Šta? Da se ne sudi po Allahovom zakonu. I najveći obilježje zulma i fiska. Nepravde i grijeha. واحكام الجاهليه التي ابطلها القران اذا da su ovo, ovi zakoni i ovi sistemi u stvari džahilijetski zakoni koji je poništio Kur'an i na koje je upozorio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Alam tara ila alladine yazumuna annahum amru bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i prije tebe, a žele da se sude kod ta guta, o kad umiru en jak vrubi. A najređen je da u njih kuhr čine. Što znači, ako se sude kod njega, ne čini u njih kuhr ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان جلي إذا ذكر زبدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدا A kad im bude rečeno dođite onome što je Allah objavio i poslaniku, vidjet ćeš munafike kako od tebe odvraćaju, znači, je sudun anke sudud. وقال عز وجل ذات كاد وزوشني وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله من يصيبهم بعد ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون i إذا سودش među فأنا مشتتي الله što إذا je Allah objavio. I nemoj da slijediš njihove strasti. I upozori da, znači, skreni pažnju slučajno ne, ne dovode u fitnu ili da se ne odrati od nečega što ti Allah objavi. Samo nečega što ti Allah objavi. Pa ako se okrenu, znaj da Allah želi da ih znači, kazni zbog neki njihovi grije. I da je veliki vojnik, je tira mi na nasile fasiku. I da je puno ljudi, da, da je puno ljudi, da su fasi, fasici griješnici. Eta hukme džahilijet ili abgun, zar džahilijetski hukm želi sud, presudu, zakon? Zar džahilijetski zakon želi? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُؤْمِنِ A ko bolje sudi i ko je bolji sudac od Allaha ljudima koji su ubije, ubijeđeni? Zatim kaže uzvišeni وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُ Ko ne sudi po onome što Allah objavio, to su pravi nevjernici. Zatim, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ko ne sudi po onome što Allah objavio, to su فلا ظالم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون توسل فاسد وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Ovo je žestoka opomena od Allaha subhanahu wa ta'ala svim robovima da se ne okrenu ili žestoka opomena i upozorenje na okretanje od njegove knjige i sunata Rasula Salavisa i traženja suda mimo njih mimo čega? Kitava i sunnata i ovo je hukmun sarih minar rabbi azza wa jal ala man hakema bi bi على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق munatakina u ahli الجاهلين I ovo je otvoreni, jasni sud, presuda od gospodara Azzawajal onome ko sudi mimo njegovog šarijata da je on kafir, valim i fasik i da se okitio ahlakom munafika i prvi prvih onih džahil. Džahilijet. Kaže še Islam Kruzan, Allah je se čuo. Još njegovu petku da počitam. Allah subhanahu wa ta'ala je negirao iman onome ko sudi, ko traži suda mimo njegovog šarija. Kaže, elam tara, i da ladina je žamune, i do kraja, je to ovaj malo prije što smo citirali. Kaže, fela u rabbi kela jedminun. Sve do ajeta, znači ovo je s početka stranice do kraja. Na kraju je zadnji ajet, tako toga gospodara ne vjeruju i neće vjerovati. Pa Allah stano tela negira da vjeruju ako se ne sude po njegovom zakonu. Negira im ima. Zatim kaže, pa ko pozove, ovo dobro zapam, ko pozove suđenju po nekom zakonu, ljudskom zakonu, ko pozove da se sudi po nekom sekularističkom zakonu režimu, učinio je Allahu šerika, pripisao je Allahu sudru sudruge. U čemu? U pokornosti i u propisivanju zakona. A onaj ko sudi po onome što Allah nije objavio i vjeruje da je to bolje ili isto onome što je Allah stano tela objavio, ili da je dozvoljeno da tako on sudi mimo Allahovog suda, on je kafir u Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar tvrdio da je mu'min. Zašto? Zato što Allah ne gira ima onome ko želi da se sudi mimo njegovog šerija. I Allah subhanahu wa ta'ala utjerava u laž i kaže da lažu oni koji tako rade, a tvrde da su mu'mi, mu'mini. Jer kaže, riječi je za tvrde u, u sebi sadrži negaciju njihovog imana. Jer se ova riječ u osnovi koristi za onoga ko nešto tvrdi, a laže u svojoj tvr tvrdu. Zato što je suđenje mimo Allahovog zakona suđenje prema tagutu. A Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se čini kufru taguta. I učinio je kufru taguta ruknom tevhida. Što znači ruknom? Sastavnim dijelom tevhida. Šta? Kufru u Kao što kaže meni je forbi tabu. Pa učini kufru, pa učini kufru tako ta, u njom je bila i povjeri u Allah. Pa ko sudi po ovim zakonima, nije mu vehid. Ko sudi po ovim zakonima, nije mu vehid. Zato što je uzeo sa Allahom sudrugom. Zato što čini šir. Stavio je šerika sa Allahom u propisivanje zakona i pokornost. I nije učinio kufru taguta. Ovaj ko sudi ima Allahu zakon. Nije učinio kufru taguta. Koji mu je naređen. I on je pokoran šeitan. Kao što kaže uzvišeni, vajuriru šeitan a i ubirnom da A šeitan želi daleko da ih u zavod odvede. I on je pokoran šeitan. A Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio o monarcima da oni kad budu pozvani da se sude pred Allahom i šarijatom, da oni odbijaju da se okreću. Pa kaže, وَإِذَا قِلَ ta'alu ila ma مَا أَنْزَلُ اللَّهُ إِلَا رَسُولُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ Pa je to osobina munafika. Kad budu pozvani ono je što Allah objavio i poslaniku, vidiš munafike. Pa je ovo osobina munafika, šta da oni okreću se, okreću glavu, bježe od toga. Kao što stoji i u suri Nur posebno, jel tako? Allah subhanahu wa ta'ala i tamo kaže Vama gulajke bil mu'mini, ovo nisu. Ti nisu vjernici koji tako. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je objavio da oni žele da oni vide da oni vide fesad kao dobro kao red nered vide da je to red. Tako Allah stano treba objašnjava stanje munafika. Kako je njihovo stanje? Da oni nered vide uvijek da je to neki red i da je to dobro. Zašto? Zato što je njihova fitra se skroz izopa, izopašila. I što što nje se njihova srca skroz pokva, pokvarila. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, kad im bude rečeno nemojte pesad na zemlju čim šta mi kažete? Kalu innama nahnu muslihun. Mi samo red ispostavljam. Jel tako? Ela innahum humul mufsidune, walakin la išarun. Zaista oni nered čini, ali ne osje, ne osjećaju. Fattahakum ila gajri Allahi min a'mali munafiqin. Pa je suđenje mimo Allaha, traženje suda mimo Allaha od dijela munafika. Vahuva min a'vamil fesadi fil ar. I to je najveći fesad na zemlji. I to je najveći pesat na zemlji. E sad, poslije ovoga, nek nas tuži kako hoće da mi zbog toga što upozoravamo na ovaj veliki pesat pravimo pesat u pitanju. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه إنه هو الغفور الرحيم بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما في بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود